Organizado de Esperanto Aranjoi, dua parto. La celo de ciu Esperanto Aranjo estas kunigi homoin kun malsamai lingvoi. Sed, compreneble venas plida homoi el la lando, kie ocasas la Aranjo, ol el aliae landoi, char estas pli mal longa vojo al la Aranjo. Pro tio, la organizantoi de aranjo devas zorgi che ne estu tro da partoprenontoi ciui parolas la en landan lingvon. Do ne estu pli o la duono de la partoprenontaro sam lingvanoi. La alia duono consistu el exterlandanoi, ciu el naibarae landoi, ciu el pli forae landoi povas ancau esti studentoi el forai landoi, kiwi studas en la lando de la aranjo. La nombro de partoprenantoi dependas de plurai factoroi. La unua estas la organiza capacito de la organizantoi. Cium da homo e pretas partopreni en la organizado, ciu ili havas spertoin en la organizado de aranjoi. La dua factoro estas la disponeblezzo de taugai gastigeioi por la arrangio. Ciuin servoin ofertas gastigeio? Cio estas la presoe por tranoctado, por la mangioi, por la disponigo de salonoi? Ciu la organizanto povas mem mastrumi la cafeion, trinceion de la ARANJO? La tria factoro estas la amplexo de la programo. Kiom da preleganto i venu, ili a causas costoin, tio same validas por la cultura programo. Cutime preleganto i cae contribuantoi alla cultura programo ricevas rapaton. La unua cae la dua factoroi proponas tendence malgrandan nombron de partoprenontoi dum la tria factoro proponas laueble grandan arrangion. Cai ancau la pagi povezzo de la parto prenonto eludas rolon. Ciù la nivelo de presoe en la lando de la arrangio estas pli alta, ol en la naibarae landoi. Se oni calculas ciuin factoroin, la consilo por novai organizantoi povas nur esti, che oni comenzu per suffice malgranda arrangio. Exemple, cun tridec en landanoi, inclusive della organizantoi mem, cae tridec exterlandanoi. Tiu nombro permessas mem mastrumi multain aferoin, cae tiel spari costoin, cae havi cromain en spesoin. Gravas che la organizantoi vivu laueble proxime alla loco de la aranjo. Tiel ili povas pli ofte cun reale por pli detale aranji cion. Do loca esperanto gruppo estas bona paso por la organizado de esperanto aranjo. Cae la successa organizado de aranjo ancao pli altigas la allogetson de tiu gruppo por novai membroi. Estas ciam bone habi la subtenon de la urbai autoritatoi cae de la turisma officeio. Accepto en la urbo domo povas esti interessa programero, cio ofte estas ancau cun ligita, cun mangetoi tie. Dependas de la grandezzo de la gruppo unu flanque, cae de la grandezzo de la urbo ali flanque. Ciula urbestro mem parolas alla gastoi, au ciu tion faras alia membro della urba registaro, au ciu altranga officisto. Se tio ocasu, tiam necessas persono, ciu interpretas la paroladon della urba autoritatulo, cae necessas interpretado de paroladoi en esperanto alla enlanda lingvo, porque la autoritatuloi comprenu tion. Cae fine, estas bone, che la autoritatulo lernu frason en esperanto, por saluti la gastoin en esperanto. La tria parto sequos post unu semaino.